Стільці відсували теж тихо. Майдан подивився на Тищенка. Мабуть, хотів, щоб той залишився. Перекладав папери, шукав щось чи вдавав, що шукає. Тищенко вийшов одним із перших. Останнім вийшов вірша. Василь Васильович йшов по коридору. Гіркота заповнила його всього. І не те, щоб чогось боявся. Просто йому здавалося, що все мало бути інакше. Нехай би гримів грім, нехай би всі пересварилися, але допинались істини, шукали її, тільки не узгоджували свою поведінку з якоюсь невидимою лінією, басовою. Як же так можна? Йому аж тьмарилось у очах. Такий жах був у серці. А світ стояв, як і раніше, і земля оберталася навколо своєї осі. І двоє молодих конструкторів курили та сперечалися на космічні теми біля урни з недопалками. Ми не знаємо, земля одна така, чи їх безліч. Світ кінечний чи безкінечний, теж не знаємо. А може, це й тримає нас на світі? А якби знали? У ну, якби, якби знали, наполягав чорнявий молодик з кучерявими патлами. Що тоді? Як жити? Яке це далеке, подумав Василь Васильович, і як просто можна без того жити. Великий волохатий джміль літав над осінніми сальвіями, висіяними на балконі кабінету. Йому теж не було діла до космічних істин. Як же жити? Як будувати далі? задавав сам собі запитання Тищенко. І подумав про те, що всі вони принижують себе, поменшують у душах оте велике, красиве що й робить їх людьми, веде вище, далі. І ще подумав миритися з цим не можна. Примириться один раз, примириться і вдруге, примириться й інші. Невже вони не розуміють цього? Звичайно, вони розуміють, хоча б і корінь, власні його проекти, цікаві і непозбавлені думки. Зненацька пригадав, як нинішньою весною прийшов корінь до нього. Довго совався на оббитому циратою дивані, а тоді попросив Ти висунь мене на премію. У тебе вже є, а мені треба. Червонів. У нього аж горіли вуха, дивився кудись у бік, налитими соромом очима але просив. Він приєднається до будь-якого рішення, до тих, як казав Рубан, які зверху. Ні, вже ліпше бас. Ні віглас, примітив, але з переконаннями. Так треба, так краще для діла, інакше не буде порядку. Що він розуміє під порядком, то вже інша справа. Хтось давно упевнив Баса, що він справедливий і мудрий у своїй справедливості. Один з небагатьох, хто залишився вірним принципам. Пам'яті виплило обличчя Майдана. А може, подумав, все це має інший зміст. Минули роки горіння, ризику. Кожен починає думати про себе диктують свою волю літа. Ми вже не бажаємо один одному добра, навпаки, зичимо невдачі. Це мов би, заспокоює, компенсує щось з того, що не вдалося у власному житті. Але ж там сиділи й молоді, той же вечірко. Звичайно, все це дурниці. Він сам трохи винуватий не знайшов вагомих аргументів, не міг стриматися.